أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravome putu bio. المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد korisna, korisni sažetak u vjerovanju imama u Tevhidu, koji je sabrao i napisao Ebu Jusuf Nisar ibn Hasan al-Sarrač. Knjiga je sam u Saudiji. ربنا وصلنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد na samom početku upozoravam žene na spratu da u ženskom mjestu da obezbije atmosferu u kojoj će biti moguće da se prati i sluša predavanje, da pažljivo slušaju i da uz zikr i dovu Allah subhanahu wa ta'ala pokušaj da se koristi. Zato što je predavanje znači teška, zato što se govori o, o preciznim stvarima i ako ih površno budete shvatili i pogrešno shvatili, onda ćete praviti kobne i katastrofalne greške poslije toga. Mi smo već počeli ne znam koliko tome ima, znači duže vrijeme čitamo knjigu koja se zove El Muhtesar od Mufijski Akaidi e Imeti Teuhid korisna, korisni sažetak u vjerovanju imama Teuhida imama u Teuhidu koji je sabrao i napisao Ebu Jusuf Mithat ibn Hasan al-Sarraj knjiga je štampana u Saudiji i rekli smo da je ova knjiga zapravo sažetak knjige koja se sada sastoji od četiri toma od četiri toma koja je prije izdana izdata je prije a onda je ovo drugo izdanje sažetak u kojem su izbjegnuta ponavljanje i pokušaj da se u što kraćim crtama kaže o fetvama i o vjerovanju imama Tevhida, imama u islamu, u istoriji islama. A posebno je akcenat stavljen na imama Mohameda bin, Isma, bin Sulejmana bin Ali Estamimi Ennezdi imama obnovitelja za kojeg je poznat kao imam Mohamed ibn Abdul po kojem nas nazivaju Wahabi. Pa smo govorili o, o brojnim poglavljima, ja ću sad prije nego što priđem na sljedeće samo ukratko ponoviti šta smo sve do sad spomenuli. Spomenuli smo šta je suština Islama i šta je šart da Islam bude primjer. Pa je prvo pitanje bilo šta je granica između islama i kufra. Šta je granica između islama i kufra? Pa smo pročitali fetvu od stalne komisije za fetve koja radi dakle u Saudijskoj Arabiji, stalna komisija za fetve još dok je bio predsjednik te komisije, šejh Abdulaziz bin Baz, njegov zamjenik je bio Abdulrazak Akifi i njegov član te komisije sa njima je bio Abdullah ibn Budajan. Pa kaže u pitanju, dakle postavljeno šta je to granica između kufra i islama i da li onaj koji izgovori šehadet, a zatim uradi nešto što je suprotno tom šehadetu, da li se broji u muslimane, pored njegovog namaza i njegovog načina života. Pa je odgovor bio da je granica između kufra i islama izgovor šehadeta uz iskrenost. Dakle, kad izgovara šehadet, da zaista tako misli. Kad kaže la ilaha illallah, da zaista tako misli. To je iskrenost da je iskreno izgovaranje tog šehadeta, a onda ihlas, da je iskreno da ga izgovara radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo su dvije iskrenosti. Mi i za jedno i za drugo kažemo iskrenost. U arapskom jeziku se za ovo prvo kaže sirk. Da je iskren, da zaista tako misli kad kaže la ilaha illallah. Da se ništa drugo ne obožava mimo Allaha. Da zaista tako misli u srcu. tako? A onda ihlas, da to izgovara samo Allaha radi. Da to izgovara samo Allaha radi, da bude iskren prema Allahu i da radi da radi prema onome što taj šehadet podrazumijeva. Alikum salam. Znači da radi po onome što taj šehadet podrazumijeva. Ko ovo ostvari i kod kog se ovo ostvari, on je mu'min. On je musliman i mu'min. A onaj ko ne bude iskren, Znači, ne misli tako u srcu. Kaže, la ilaha illallah, ne misli tako u srcu. to govori radi Allaha subhanahu wa ta'ala, on nije mu'min. Isto tako onaj koji ih izgovori, a zatim uradi nešto što je suprotno značenju la ilaha illallah. Suprotno onome što la ilaha illallah podrazumijeva od širka kao da uputi do mrsima, u tegovi ili teškoći ili u vremenu kad je živi, znači u lagodnosti, onaj ko da prednost zakonima koje su ljudi izmislili nad zakonom Allaha subhanahu wa ta'ala. Da prednost zakonima koje su ljudi iznesli nad zakonom Allaha subhanahu wa ta'ala, nad onim što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, onaj ko se ismije, ismije ili se šali na račun Kur'ana ili na račun nečega ismijava se nečemu ili se šalu zbija sa nečim što je utvrđeno da je od sunneta, on je teater, makar izgovarao šehadet i makar klanjao i postio. Makar klanjao i postio. Zatim smo govorili ali smo se da je odricanje od širka i mušika. Znači mora da je potrebno javno da se da je odricanje od mušrika i širka šart za ispravnost islama i njegovo prihvatanje. Pa smo pročitali sve u tom značenju. Zatim smo govorili, dakle, ovo je bio za ispravnost islama. Šart da se odreknemo od širka i mušika. Zatim drugo poglavlje u kojem smo govorili o suštini tevhida. Šta je to tevhid? Šta su ruknovi tevhida? I šta podrazumijeva tevhid i koje su njegove vrste? I to nismo završili. Danas ćemo inša Allah o tome nastaviti. Pa je prvo poglavlje, prvo pitanje u ovom poglavlju što znači la ilaha illallah. Pa smo rekli da la ilaha illallah znači da nema nikoga i ničega što se obožava sa pravom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema nikoga ko zaslužuje da bude obožavan, da mu se robuje, kad kažemo obožavan. Nema nikoga ko ima pravo na obodije. Možemo ovu riječ koristiti. A kad god je upotrijebimo, znate da znači robovanje, poslušnost i pokornost, uz potpunu poniznost i ljubav. Ova je Uz apsolutnu, totalnu ljubav i poniznost i pokornost. To je ubudije. Da niko nema pravo na ubudije osim Allaha. La ilaha, nema ni jednog ilaha, božanstva osim Allaha, znači samo je on božanstvo. Samo on zaslužuje da mu se bade čini. Zašto? Ovo značenje zato što ima dosta božanstava koja se obožavaju. Jel tako? Ljudi svašta obožavaju. I pripisuju svojstva svačemu svojstva božanstva. Međutim, to su lažna božanstva i nemaju pravo na takvu pobožnost i na taj obodij. Zatim, kad govorimo o obudijet i ibadet, da se Allah samo ibadet čini, dakle samo on zaslužuje, samo se njemu ibadet čini, onda moramo objasniti što znači ibadet. Šta je ibadet? Pa smo rekli, učenjaci su na razne načine to definisali. Ibn Tayyim Rahmetullah i njegove definicije se najčešće ponavlja, i koristi kad se govori o ibadetu. Šta je to ibadet? To je sve ono što Allah voli. Od riječi i dijela unutrašnjih i vanjskih. Dvije su uvijek vanjske, tako? A dijela mogu biti unutrašnja i vanjska. Sve ono što Allah voli od riječi i dijela unutrašnjih i vanjskih. To je sve ibadet. Pa kad se kaže ne se Allahu činiti širk u ibadetu, onda ne smije se Allahu činiti širk. Nije u čem što Allah voli od i dijela unutrašnjih i Pa se ne smije Allahu subhanahu wa ta'ala činiti širk srcem. Da se osjeti od nekog straha i ljubav prema nekom. Tako da mu se da prednost nad Allahom subhanahu wa ta'ala. Ili da se od nekoga, da se na nekoga oslanja kao što se oslonja na Allaha subhanahu wa ta'ala, u stvarima na kojima se oslonja samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, da se jednako pomoć traži ili očekuje, da se nekome nada u srcu, to, je, to su stvari koje se smije u srcu činiti samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, riječima da izgovori nešto što je suprotno šehadetu la ilaha illallah, zatim dijelima u dijelima, u ibadetu, vanjskim znači ekstremitetima, udovima, da učini neku vrstu pokornosti i pobožnosti izrazi nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa To je ibadet. Ima i drugih definicija. glavno sve se svode i našto. što. Prošli put smo to radili. Sve definicije ibadeta, na što se svode? Da je to šta? Znači da je to sažetak, odnosno nije sažetak, nego da je to potpuna ljubav i pokornost i strah od Allaha subhanahu wa Dakle, potpuna pokornost uz ljubav, potpunu ljubav i strah od Allaha subhanahu wa Poslije toga smo govorili o šartovima da bi i bio sad primjen. Govorili smo o za islam, tako? Pa onda o značenju la ilaha illallah, šartovima tevhida i njegovim ruknovima. pa sad govorimo o tome da bi ibadet bio primjen. Koji su šartovi? Pa je od prvih šartova da bi ibadet bio ispravan pokornost koju činimo i izražavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, da bi ona bila ispravna. Dakle, naš namaz, naš post, zekat, hač, džihad, dava, zikr, bilo šta, da bi bilo ispravno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, osnovni šart je da prije toga učinimo kufr u gudu. Da nije što drugo uz Allaha još ne vjerujemo. Da zanegiramo sve ono što se obožava i čemu se ibadet izražava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tek onda će ovaj ibadeti biti ispravni kod Allaha. Dakle, to je od šartova. I da se, dakle, odrekne da se očisti od širka, čišćenje od širka. Dakle, da bi ibadet bio ispravan, prvo da se učini kufr u taguta, a zatim da se očisti od širka i da se odrekne mušrika mora se odreći mušik. Nije mu namaz ispravan sve dok se ne odrekne mušik. Sve dok ih se ne odrekne. Sve dok ih bude zastupao i nešto pozitivno i lijepo neku ljubav i prijateljstvo prema njima osjeća. Ja ne znam da li smo ovo prošli put pročitali, nisam ovdje zabilježio, a mislim da smo do ovdje stigli. Znači, ovo je ha? vrste ibadeta i govorili smo zašto spominjemo te vrste ibadeta, da se kroz sve te vrste ibadeta može učiniti jel tako? To je izražavanje jel tako? Teohida. Rekli smo da je znači ibadet na kraju šta teohid. Jel tako? I da se teohid kroz to izražava kroz ibadete u srcu, na jeziku i dijelima i kroz ibadet i metkom, kao što je zekat. Dobro. Šart, dakle, počinjemo, sad je odavde novo, šart, kad je ibadet bio primjen, je da se učini kufru tagut. A tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a zadovoljeno je sa tim. I želi to. Obožava, robuje, sve ono čemu se ibadet čini. Znači, ne, ibadet neće biti ispravan Allahu sve dok se ne prestane činiti bilo čemu drugom. i Ibadet koji se čini Allahu neće biti ispravan sve dok se ne prestane sa ibadetom, odnosno pokornošću, robovanjem bilo čemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok se ne očisti od širka i dok se ne odrekne Kaže شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد znaj da se robovanje, da se ibadet ne zove ibadetom osim sa tevhidom. Šta to znači? Da se ibadet ne zove ibadetom. Nije uopšte ibadet ako se ne čini samo Allahu, osim uz tevhid. Znači ako se čini, ako se ne čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako se čini još nečemu, nije više ibadet. To se ne zove ibadetom Kao što namaz se ne zove namazom osim sa abdestom, sa čistoćem Pa ako uđe širk u ibadet, pokvari ga. Kao što kada se izvrši velika ili mala nužda nešto od onoga što kvari abdest, kad se desi sa abdestom, nema više abdesta, kao da ga i nema. Džaba, sad ti se abdestio. Sad uzeo abdest. Poslije toga učiniš nešto što kvari abdest, nema ga više. Ne važi više. Tako isto. Namaz. Sad ti činio namaz. Sad post. Poslije toga malo neki širk učini, gotovo. Nema više. Ne postoji to djelo. Ma kana lil mušrikine en ja'muru mesajid Allahi šahidina ala anfusihim bil kofar. Nije, dakle, ne mogu mušnici izgrađivati Allahove kuće, a svjedoče sami protiv sebe da su nevjernici. Dakle, svojim stanjem svjedoče da su nevjernici. Ulaike habitat a'maluhum. Njihova djela su propala. Njihova djela, mušlička djela su propala. Ofim narihum khalidun. i oni su vječno u vatru. Mušlici su bili oko Kjabe, jel tako? Savazili oko Kjabe, molili se oko Kjabe, a muslimani su bili daleko protirani od Kjabe. Jel tako? Mušnici su održavali Kjabe. I ako bi gledali sa te strane, izgledalo bi da su mušnici u tom situaciji bili bolji. Jel tako? Da su bili bolji. Jer oni su tu kod Kjabe. Jel tako? Oni tavaze u blokadu, nema muslimana, muslimani su daleko u Medini, protjerani. Šta tako? Ali, nije tako. Iza ovog ajta, za nekoliko ajta slijedi Eđa'altum sifajet al-hađi wa imarat al haram Kemen amena billahi wa ljomil al wa jahada fi sabirila. Zar ste učinili isti oni koji napajaju hađije, Jel tako? I održavaju mesvidul haram, zar su ju istim kao oni koji vjeruju i bore se na Allahom putu. La jestevuna inda Allah, nisu oni isti kod Allaha. Znajte da nisu isti kod Allaha. I dan danas nisu isti kod Allaha. Oni koji poje hađije i oni koji se bore na Allahom putu. La jestevuna inda Allah. Nisu isti kod Allaha. Pa kad znaš, kad se širk pomiješa sa ibadetom da ga pokvari i da uništava djela i da je onaj ko taj širk počini bez obzira na sva njegova djela ostala onaj ko širk učini bez obzira na sva njegova djela on postaje stanovnik vatre vječni vječni stanovnik vatre znajte da je znaj onda kad si to naučio Šta Da. Čovjek koliko god činio i ako poslije toga učini šir, da je bez obzira na sve te ibadete šta? Mušnik i da je vječni stanovnik vatre, onda si saznao da ti je najvažnije da saznaš to ne bi li ti se Allah smilovao i očistio te, te očistio te od mreža i spletki širka u Allaha subhanahu wa ta'ala. Najvažnije ti je da naučiš. To i kad si to naučio, onda ti je najvažnije znači da, da to znaš, ne te Allah subhanahu wa ta'ala tim tvojim znanjem spati od širka. Šta to znači? Kad to naučiš, onda ćeš se dobro paziti i čuvati širka, da ne zapadneš u njega. Jer sa širkom ne vrijedi djelo sa širku ne vrijedi djela. Kaže isto tako Mohamed ibn Abdul Wahab u knjizi o Tevhidu, kaže sedmo pitanje je veliko pitanje. A to je da se ibadet Allah subhanahu wa ta'ala ne može dogoditi. Subhanallah. Da se ibadet Allah subhanahu wa ta'ala ne može dobiti, ne može se nikako dogoditi ibadet Allahu osim uz kufr u taguta. Dok se ne počini kufr u taguta, ne može se dogoditi ibadet. I to je značenje Allahovih riječi La ikraha fi dini kad tebeljena ruštu min al gaj فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى nema prisile u vjeru. Rušt, dakle pravi put je postao jasan od zablude, pa ko učini kufr u taguta. Prvo znači mora učiniti kufru taguta. Prvo mora zanevjerovati u sve čemu se robuje mimo Allaha subhanahu Mora zanevjerovati u sve to, pa tek onda vaju'min billahi. I povjeruje Allaha, pa kad istem sve bilo urvati on je se uhvatio za najčvršće uže. Pa smo prošli put spomenuli, šta? Da je i logično tako, tako? Ne može se uhvatiti za Allahovo uže kad ima stotinu drugih užljica u rukama. Nismo ruke slobodne. Ne može surati se uhvatiti za Allahovo uži Pure ruke u užar. tako? Ne može se uhvatiti za Allahovo uže. Kaže Abdurrahman ibn Hasan, dakle njegov unuk, u prvom poglavlju Kitabu Tevhid, potpisanje na iskrenost u ibadetu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I, znači taj naslov, samo naslov šta kaže, i ona nema nikakve vrijednosti sa širkom. Bel la tu seme ibadetan. Čak nikako se ne zove ibadetan. Dakle, postisanje na iskrenost u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i da ne vrijedi ibadet sa širkom, nego čak pa više ne zove se nikako ibadetom sa, šir, sa širkom. Nikako nije ibadet ako u tome ima, ako je sa širkom, Pomješano sa širkom. Dalje, kaže Sulejman ibi Abdullah, ostavljanje širka, čišćenje od širka je obavezno u ibadetu. Ako se to ne dogodi, onda taj rob nije učinio ibadet Allahu, nego je učinio širk. Jel tako? U ibadetu se mora totalno očistiti i biti sasvim čisto od širka. Ako to ne uradi, onda ono što je uradio nije ibadet, nego širk. I neće biti zato nagrađen, nego kažnjen. I neće, znači, od toga imati nikakve fajde, nego će to biti uzrokom da mu sva djela propadne. Da bude upropašten, da bude vječni stanovnik vatke. Dalje, kaže Abu Batim, što se tiče, šta je to, znači, što se tiče definicije ibadeta, definisao ga je naš šejh Mohamed ibn Abdul Wahab, rahmetullahi alaih, kao sljedeće, da je bi ennela ibadete hije tevhid. Da je ibadet robovanja Allahu stvari tevhid. Šta to znači? Da se ibadet zove ibadetom tek kad se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je raz, dakle, razdor, zato što je prepirka i svađa, sukob između, znači, dvije strane, mu'mina i kafira oko tog, oko tog tevhida. Nije oko ibadeta. Ljudi čine ibadete razne, je tako? Šta sad? Dakle, nije sukop između ljudi, između mu'mina i kafira, između mu'mina i mušrika, bio oko, iba, oko izražavanja nekog vanjske forme, neke, nekog ibadeta. Ne. Nego oko tevhida, da se taj ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Kurejše su činile hađ, jel tako? Pa nije sad sa njima problem da ih natjeraš da čine hađ. Oni ga već čine. Ali je problem sa njima šta? Da ga čine samo Allaha radi i Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne radi kipova. Kurejši su tavazili oko kjave. I nije sad bio problem sa njima i sukob sa njima, vi trebate tavaziti oko kjave. Ne, nego da tavate Allaha radi, to je problem. Kurejši su prinosile žrtve, klali kurbane, jel tako? I nije problem sad sa njima u nego da to čini Allaha radi samo. Oni kažu, oni su govorili, pa mi činimo Allaha radi. I oni su i hađ, i savas, i sve ostale ibadete činili Allaha radi. Ali usto još i radi Hubela, Lata, Zata, Manata. Jeste razumili, vreći? Znači, u tome. To je ibadet. I oko toga je sukob. I onaj ko ne, učini taj ibadet, tako, samo Allaha radi, ne učini to kao u, u teuhidu. Ne da Allah subhanahu wa ta'ala jedino njemu pravo u tom ibadetu, on nije učinio ibadet. I to upućuje dalje. Čišćenje, totalno ostranjivanje širka obavezno u ibadet. Ako što učini, to nije ibadet. Kaže Abdurrahman ibn Hasan, Allahove riječi va'budu Allahe wa la tušriku bihi še'a. Allaha obožavate i ne činite mu širk. Ovaj ajet objašnjava da ibadet radi kojeg su ljudi stvoreni da je Allah subhanahu wa ta'ala uz naređenje da se čini ibadet zabranio da se čini širk. Čim je naredio činite, jel tako? Wa'budu Allahe, odmah iza toga zabrani, vala tu šriku. Bihi se ja. Ne čini mu, ne čini mu ni u čem širk. Dakle, ibadet je obavezan, ali je zabranjen širk, koji je Allah subhanahu i zabranio ibadetu. Pa ovaj ajet upućuje na to da je ostavljanje širka šarp ovaj ajet upućuje na da je ostavljanje širka šart uslov za ispravnost ibadeta. I da ibadet nije ispravan bez ostavljanja širka. U osnovi, dalike hudallah jehdi bihi men ješa'u mina ibadihi, kad Allah subhanahu wa ta'ala u suri An'am govori o vjerovjesnicima, spominje vjerovjesnike, nekoliko njih spominje i da priče o Ibrahima a.s. njegovom ocu, spominje nekoliko vjerovjesnika, poslanika, a onda kaže, nakon toga kaže, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنُهُمْ مَا كَانُوا Kad bi oni širku činili, sve bi im propalo što su uradili. Kome? Vjerovjesnici. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب ولا للطالب هيا فاغفروا له ما للفتى من مطلبي يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي نعم وهل من عمل لكن كتعليمي Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala posebno poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam objavljuje وَلَكَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Objavljeno je tebi i onima prije tebe. Znači svim vjerovjesnicima je to objavljeno. Kad bi ti širk učinio, sigurno bi ti propala djela. Sva djela bi ti propala. Dakle, ovo je vrlo važno i mnogim ljudima danas to nije jasno. Pa kaže, kako? Nemoj mi govoriti za njega, znam ja. Bio u džihadu, bio ovo, bio ono. Međutim, ako poslije svega toga učiniš širk, to je propast. Zato je ključna stvar da budeš čist od širka. Prvo, da odstraniš od sebe Da se od toga dobro očistiš. Da ne ostane ni trun toga kod tebe. A onda da od ibadeta činiš ono što je A mm. onda da ispunjavaš ubudijet Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad smo spomenuli da je ibadet teuhid. Sad treba malo pojasniti šta je to teuhid, koje su njegove vrste i kakav je odnos između tih vrsta teuhid. Ovo je manje više nama poznata stvar. Ali bez obzira na to, pročitat ćemo neće štetiti ničemu. Ima onih koji možda nisu prije naučili, a i koji su naučili da slušaju o tevhidu, svaki dan ne bi im Pa kaže, šta je to tevhid? To je glagol vahada ju vahidu tevhidem. Što znači učiniti nekoga jedini. Ja'alahu vahidem učiniti nekoga jednim, jedini. I zove se vjera islam teuhidom. Zašto se vjera islam zove teuhidom? Zato što je znači izgrađena na tome da je Allah jedan u njegovoj vlasti, u njegovim dijelima i da nema nikakvog sudruga sa njim ko sa njim učestvuju. Bilo čemu od toga i da je on jedan u svom biću. Jel tako? Nema više bića koja su istovjetna. Imaju ista svojstva. Jel tako? Samo je jedno biće koje se zove Allah. Sada, on je jedan u svom biću, jedan u svojoj vlasti i svojim dijelima. Nema nikakvog sudruga u tome. I on je jedan i jedinstven u svojim uzvišenim i savršenim svojstvima. Nema nikoga komu je komu je ravan u tim njegovim savršenim svojstvima. I on je jedan u pravu, jedan jedini i jedinstven u pravu da mu se ibadet čini. Da se samo njemu i ibadet čini. I nema nikoga ko samim učestvuje u tom pravu. Da se i njemu, pored Allaha subhanahu ta'ala, obudije izražava. I na ove tri vrste se dijeli teuhid koji, Evo sad Na ove tri vrste se dijeli teuhid. Čiji teuhid Svi poslanika i vjerovjesnika koji su došli od Allaha subhanahu wa ta'ala. I svi ovi teuhidi su međusobno dakle podrazumijevaju jedan drugog. Ne mogu jedan bez drugog. Je tako? I ne, mogu, može se jedan teuhid odvojiti od, od drugog. Pa ko dođe i ispuni jednu vrstu od ova, od ova tri tevhida, ispuni jednu vrstu, a ne ispuni drugu, a ne ispuni drugu vrstu tevhida, to se nije dogodilo ni za što drugo osim što ni onaj prvi vrst tevhida nije ispunio kako treba. sada Trebalo ovo ponoviti, treba. Znači imaju tri vrste tevhida. Ako budem čitao možda, ali pročitat ću, ali prvo da objasnim. Ima tri vrste tevhida. Tevhidu rububi. Šta je tu telhidu rububi? Da je on rab, gospodar, da sva vlast pripada njemu. Jel tako? Jedan gospodar, da jedini, da niko sa njim u tome ne učestvuje. Da on stvara, upravlja, određuje, jel tako? I da je on jedini u tim svojim dijelima stvaranja, upravljanja, vladanja, jel tako? Posjedovanja. To je rububije. Ima ljudi koji u to vjeruju, ima. Kažu, jest, ima Allah tada, on je stvoritelj, on je stvorio ovaj svijet, nije niko drugi. Jel tako? Međutim, idemo dalje. Druga vrsta tevhida je vjerovanje u njegova savršenstvo, njegova savršena i uzvišena svojstva da je svako njegovo svojstvo savršeno i uzvišeno. I da nema nikakvog nedostatka. Jel tako? Pa kažu je, znači, da, da mu priznaju njegovu savršenost i uzvišenost. I poslije toga da mu čini obodijet. Da mu izraze obodijet. Da mu čine i zbog toga što je on jedini takav. Ko Allah subhanahu wa da je on jedini gospodar i jedini on savršen i nema nikakvog nedostatka. Da mu zato zbog toga poslije toga čine i vlade i to je treća vrsta tevhida, tevhidu uluhije. Rubobije, esma osifat i uluhije. Pa kaže on, ova tri tevhida su nerazdvojiva, nerastavljiva. Je tako? Pa ko ispuni jedan od ova tri, a neće da ispuni ostale, ostale. Kaže to nije ni za što drugo, osim što nije ni ovaj prvi ispunio kako treba. I zaista je tako. Ko prizna Allaha da je gospodar, a poslije toga neće da mu čini ibadet. Znači nije ga u stvari ni priznu kako treba za gospodara. Nije shvatio ko je taj gospodar. Nije shvatio što to znači gospodar svih svjetova. Šta iako je riječima priznao kao. Prizna, jes, Allah je stvorio svijet. Ali nije, ako mu ne čini poslije toga i vade to znači da ni to prvo priznanje nije kako treba. Nije ga on skonco do kraja, šta to? Zato mi često ponavljamo, pravo Allaha je ogromno. Veliko je pravo Allaha prema njegovim robovima. I mi smo robovi. Znači nije on shvatio da je on rob. Kako je onda kad neko nije shvatio da je rob i da ima obavezu da se pokorava, da i vade Kako je onda shvatio da je on gospodar? Kad bi neko od nas imao roba, kupi ga na pijesti, zarobi u džihad. I kaže tom robu, svataš ti da si moj rob? Kaže, jes, shvatam, ti si moj gospodar. A onda mu naredi, idi mi nasije pa je drva, on kaže, neću bježi, nemoj da me Jel svaki ovaj svoj status? Šta se brati? Jel ovaj rob svaki svoj status? Ne mora biti rob. U firmu ode, radi, za platu. Ti si radnik kod mene, jel tako? Jesi. Ja ću ti davat mjesečnu platu, jesi. E, danas ideš na bauštelu tu i on kaže, ba daj, nemoj, vi došta. Ja sam slobodan čovjek. Ako hoće da idem, ići, ako neću. Jel svaki ovaj svoj status? Nije. E zato i ovaj koji kaže, jest, prizna Allah da je gospodar, a poslije toga neće da robuje, on nije shvatio, ni ovaj prvi tevhid, rububije. Nije ni njega izvršio kako treba, nije shvatio. Nije shvatio svoj status, znači nije shvatio ni status Allaha subhanahu wa ta'ala prema njemu. Nije ga priznao za gospodara, Shvatio? Ko kaže jest, Allah je gospodar, i zaista je on savršen, priznamo sva njegova savršena svojstva i najljepša imena, jel tako? A onda mu opet pored toga ne čini ibad. Jel on zaista ispunio ova prva dva teohida? Nije. Još manje, ako samo nije zbog rogovijeta, tek onda uz to slabosti I zaista, nema nikoga koji shvatio savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala da mu poslije toga opet ibadet ne čini. Nema takvog. Kogod je shvatio gospodarstvo Allaha i njegova savršena svojstva, on mu sigurno i valjda čini. Jer je time shvatio i svoj status. Da je on rob i da mora da robi. Jesmo shvatili ovo? Mislim da je ovo objašnjenje ovog uvoda. I na neki način je objašnjenje ova tri teuhida. Jel tako? Pa oni sad nabraja vrste te teuhida. Kaže rububije, i vlast. Gospodarstvo i vlast. To je potvrđivanje Allaha subhanahu wa ta'ala da je on gospodar svega, vlasnik svega, stvoritelj svega, obskrbitelj svega, da on oživljava, omrtvlje, da on donosi korist, od njega dolazi šteta, da je on jedini prima dove u bezizlaznim situacijama, da jedino on ima pravo da naređuje, da je u njegovim rukama sav hajer, da on svemoćan, da čini šta da nema u tome svemu nikoga koji sa njim učestvuje u tome. Sam on radi što I sam je on vlasnik, i sam je on stvoritelj. Niko sa njim tu ne učestvuje. I niko se sa njim još ni za što od ovih stvari ne pita. Zata to brać. Znači, to je tevhid. I u to ulazi, kaže iman u kader, da jedino on Allah određuje šta Kader propisuje. Sudbinu. Je tako? Ali, Ko u ovo sve povjeruje, to mu nije dovoljno da postane musliman. Sve ovo potvrdi Allahu, to mu nije dovoljno da, da bude musliman. Nego uz to mora i da čini ibadet, da čini ibadet. Zašto? Zato što Allah subhanahu kaže za mušrike. Jel tako? Koji su potvrđivali njemu da je on Allah jedan. Kul men i samai i ard. أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فستينيما كومي مشركتما سبحان الله ومي مشركتي سوشدني Oni su daleko bolji od mnogih danas kojima mi klanjamo za nas. Evo, čujte. Šta Allah, s.a.v. kaže. Ko, je, ko vas obskrblji sa zemlje, sa, sa nebesa i iz zemlje? Ko vam daje obskrbu? Kad bi mužicima u Meki rekao ko vam daje obskrbu sa nebesa i zemlje? I ko ima vlast nad sluhom i vidom? Ko izvodi živog iz mrtvog? I mrtvog iz živog? Znači, ko življava nakon smrti? li tako? I ko upravlja svime? Fese yakulun sigurno bi rekli Allah. Koliko ljudi danas možda i klanja. A, ali kad bi pisao ko žigava mrtve i tako te stvari. A, i tako dalje. Svaka Sve su to potvrdili, međutim. Allah subhanahu wa ta'ala pa htio onda njima reći, efela zašto se onda ne bojite? Zašto niste od mutakina? Zašto ne slušate njegove naredbe i ne ostavite njegove zabranje? Svaka. Nije, ne vrijedi ovo sve. A sve potvrdi, jest, jest, jest, jest. Ali gdje je i vadet? Mora poslije toga u i vadet. Nije još musliman, džaba ovo sve što potvrdi. Ali ako istinski ovo potvrdi, malo prije smo to objasnili, onda mora poslije toga i vadet Ako istinski ovo svaki i potvrdi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ Kad bi ti njih pitao, ko spušta sa nebesa vodu i njom oživljava zemlju, nakon što je bila mrtva, sigurno bi oni rekli Allah. Mušnici bi rekli Allah. A koliko je oni danas koji ne vjeruju da Allah spušta kiš i da njome oživljava zemlju. Nego misle da samo to imaju neke nešto, neki proces, jel tako? A zaboravljaju da je Allah gospodar tih procesa. I da je upravo taj proces kruženja vode u prirodi jedan od velikih i najvećih dokaza Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegovi dokaza u stvaranju. Jer to je Allahovo djelo. Allahovo uzvišeno djelo. Allahovo uzvišeno djelo. Mi se nekad čudimo što na zemlji tri četvrtine voda. Tri, tri četvrtine površine voda. I što te ogromne količine vode? Zašto? Što će tolike? I to ogromne količine slane vode. Ne može se piti. Pa Allah kad se ta ogromna površina vode zagrije, zamislite koliko, koliko se tona litara, hiljada, milijardi litara vode ispari. A onda zbog razlike u pritisima, ta voda sa okeana, a? Allahom voljom se nadnese na kontinent. I kad se zbog hladnoće u, u, u višim sferama vasione, no tako, se ohlade i otežaju, padnu na kop. Padnu na kop. I pada kiša. Da nije to procesa. Koji mašinama i spravama i čime bi se donijela ta voda? Na toliku površinu kopnu. Ko bi napojio sve ove biljke? I ne samo biljke ove živote. Ko bi ih napojio? A da Allah subhanahu wa ta'ala nije učinio u nižim sferama temperaturu nižu, a u viši, visočiju, da se isparava. I para što se visoči, ali ona kad, kad se raspari i para, Allah subhanahu wa ta'ala se popravno da je stvori da bude lakša, pa se diže. A povredno se isto tako da gore kako se diže da je hladniji, pa da se ponovo para zbog hladnoće ponovo vraća u prvobitno stanje, u tešno stanje. Da, tako? da nije tako, zemlja bi davno bila sura. Što? Pa sad se voda isparla od u svemir. Sad se voda isparla od u svemir. Davno bi to bilo. Ovako je Allah subhanahu hladnim oko zemlje zaštitio zemlju od isparavanja da voda vodi. Tamo pođe da ode, ohladi se, padne ponovno. Dakle, ovo je ovo je za razmišljanje. Znači, nije će, nije time postao, nije time postao. Ako potvrdi Allah subhanahu wa ta'ala stvaranje, rubu, bijet, nije to dovoljno za islam. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ima li ikog drugog ko se odaziva onom koji je u bezizlaznoj situaciji kad mu se obrati i ko odagnava teškoću i ko vas je učinio nasljednicima na zemlji zar ima ilaha sa Allahom zar ima božanstva sa Allahom qalilan ma tadhakkarun vi zaista malo razmišljate. Skoro nikako. tam. Ovi mušici su radili, kaže, sve ovo. Sav ovaj teuhid, znali su da je to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali pored toga nisu bili muslimani. Pored toga nisu bili muslimani. Pored toga, poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio njihov i neprijatelj i proljevo njihovu krv. U ime Allaha im proljevo krv. A oni vjerovali da je Allah gospodar. Ali zaba, zato što nisu poslije to što su vjerovali, činili samo njemu i vadet. Zato Allah subhanahu wa kaže وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Suri وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ I ne vjeruje ih većina u Allaha, a da nisu mušrici. Većina njih, ogromna većina, ne vjeruje da Allah, u Allaha, a da usto nisu mušici. Znači vjeruju oni u Allaha, ali čine širk. Pa danas kad se postavi pitanje, kaže, taj i taj kafir, kako pa on vjeruje u Allaha, jest, ali on je ustao mušrik. Šta sad to bude? Znači, jednostavna stvar. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُ Ne vjeruje njih većina u Allaha, a da usto nisu još i mušrici. Kaže Mujahid u komentaru ovog ajeta, njihovo vjerovanje u Allaha su njihove riječi, zaista nas je Allah stvorio, obskrbljuje nas i ona su smrti. Pa ovo vjerovanje u Allaha uz širk u ibadetu nekome drugom je ta njihovo vjerovanje. Dok ne, ne spašava. Oni su usta, usto vjerovani činjen širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto se prenosi od Ibn Abbasa, Ata od Bahati i ostali u fesiri Kur'ana. Iz ovog postaje jasno da kafiri poznaju Allaha i znaju da je on gospoda i da je on vlasnik i da on sve sebi počini, Ali su pored toga i usto ibadet činili nekome drugom. Jel tako? Ne, kaže on ovdje. Dakle, o, ko ovo govori? Ovo govori Suleman ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul jedan od unuka Muhammed ibn Abdullah. Kaže on. I usto, znači vjerovali su da on upravlja, da on gospodari sve to. I usto su mu činili ibadet iskreno, neke vrste ibadeta. Ne samo to, nego su neke vrste ibadeta iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala činili. Kao što je hađ, sadaka, klanje kurbana, zavjetovanje i dola u teškoćama. Dakle, kad dođu u bezblaznu situaciju, nisu se obraćali ni hubelu, ni latu, ni nego Allahu. Dakle, imali su sve te ibadete. I tvrdili da su. Znači, u sve te ibadete još imali nešto. Šta? tvrdili da oni slijede Ibrahima a.s. i da su na njegove vjeri. Sada se braći. Dakle, nisu oni bili bez nikakvog korijena. Oni kažu, mi slijedimo Ibrahima a.s. Pa tako? On je naš otac preko Ismaila. No kako? Mi njega slijedimo. Mi smo na njegove vjeri. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pored svega toga objavljuje za njih šta? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُوَ ne vjeruje njih većina, a da nisu uspjeli još i mušnici. Ne vjeruje i većina u Allaha, a da nisu mušnici. Neki od njih su vjerovali u proživljenje i svođenje računa. I neki od njih su vjerovali čak u kader. Kaže, rekao je Zuhej, pjesnik mušrik. Juahiru fejubao fi kitabin fejudefiru ostavlja i stavlja u knjigu i magacioniše, kako bi rekli, lijom il za dan svođenja računa, au ju ađilu, pa ili ubrzava pa kažnjava. Ovo mušrik govori u svojim stihovima. Za koga? Za subhanahu Da on šta? Odgađa ostavlja pa za knjigu i slaže za sudnji dan. Jel tako? Ili i kažnjava. Za koga on to kaže? Za Allaha. Znači ovaj mušrik je vjerovo u i suđenje. I vjerovo kad stigne kazna na dunjalka kada je stigla od Allaha. Pa pored toga bio šta? Mušrik. Pored toga bio mušrik. Koliko je oni danas koji klanjaju, poste i daju zeka Možda odu i nahad, a nemaju ni ovo vjerovanje. Čak ni ovo ne, nema, nevoliko vjerovanje. Subhanallah nadim. Pa kaže Antara, isto tako. Ejna min al menijeti mahrabu, gdje ćemo pobjeći od smrti? In kana rabbi fi sema i qadaha, ako je gospodar koji je na nebesima i odredio, nema pobjeći od smrti. Vjerovali su da Allah subhanahu wa ta'ala daje smrt da je on odredio. Svakak. Pa kaže, ovakve stvari postoje u njihovim stihovima. Pa je obaveza na svakog ko ima, dakle, koji ista saznao od Allaha subhanahu wa ta'ala, da gleda i traži uzrok. Zbog čega je bio važib da im se krv proljeva? Kaže, ovakve stvari postoji u njihovim stihovima. Pa zar ti nije obaveza da poslije toga tražiš zbog čega je bilo onda naređeno vađiv da im se krv proljeva, da se ubijaju? Kad su ovako govorili? Zbog čega je onda bilo vađiv, stroga obaveza da im se krv proljeva? Kad su ovako govorili, ali smo strano. Zbog čega se pored ovakvog njihovog vjerovanja uzimale njihove žene kao robinje? Rastavljale se, oni se klali i ubijale njihove žene, se dijelile kao ratni plijen. I zašto je njihovi imetak bio dozvoljen da se dijeli kao ratni plijen? Uz ovu potvrdu i ovako vjerovanje i potvrđivanje. Pored ovakvog vjerovanja koji su izražavali, sad što sam preveli u stihanju. Bilo je naređeno da se pobiju, da se njihovi neci podijele kao ratni plijen i žene njihove da se dijeli kao ratni plijen. To nije ni za što drugo, osim što su činili širk u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, što je značenje la ilaha illallah. Što je značenje la ilaha illallah. بالعلم بل بالأدب I vidjeli smo kako su mošici u svojim stihovima priznavali taj rogovijet. Neki od njih su vjerovali i u kader, i u proživljenje, i svođenje računa, i sve to. Međutim, pored toga bili su mušnici. Bili su I pored toga bilo je naređeno da se vodi borba protiv njih sve dok ne, se ne odreknu širke i dok ibadet ne budu učinili samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga vrsta ibadeta je da ibadet u imenima i svojstvima. U najljepšim mjerima je savršen i uzvišeni svojstvima. A to je potvrđivanje da Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Da sve može. Da je on živi i vječni. Kojeg ne obuzima ni ni san. Da ima svoju volju koja se izvršava. Da ima da je opisan mudrošću, savršenom mudrošću, da on sve čuje i sve vidi, da je on milostiv samilost, da se na arš uzdigao i da sva vlast pripada njemu, da je on vladar sveti Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabir i tako dalje, sva njegova ta svojstva koja spominju u Koranu, subhanallahi amma yushrikun, uzvišen daleko iznad onoga u čemu mu širk I druga imena i svojstva uzvišena, najljepša imena i uzvišena svojstva, da mu se potvrdi sva ta svojstva. Dakle, to je tevhid vjerovanja u njegova imena. Je tako? Najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva. Već ovdje već prije smo dakle govorili i isticali da je kod nas poznata i proširena novotarija negiranja i poricanja svojstava Allaha subhanahu I zvanična islamska zajednica je na toj akidu. I negiraju i poriču svojstva Allaha subhanahu wa Koje on sebi potvrđuje u brojnim ajetima i hadisima. Svaka vrst. Dakle, odavde. Samo vjerovanje u jednoći Allaha subhanahu wa ta'ala nije nam isto sa ove strane. Ovo također nije dovoljno da čovjek bude musliman. Kad sve ovo potvrdi, ovo malo prije i ovo sad još sve usto, ko potvrdi sva ova imena i svojstva, nije mu dovoljno da bude musliman sve dok ne dođe ono što obavezno proizilazi iz ova prije dva teuhida. Iz rububijeta i iz savršenih imena i najljepših, najljepših imena i savršenih i uzvišenih svojstva. Šta proizilazi? Treća vrsta tevhida to je tevhid u ibadetu. A taj tevhid znači on je on se zasniva na ihlas iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala u čemu? U obožavanju. Iskrenost prema Allahu u obožavanju. U robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kroz to, od obožavanja i robovanja, obožavanja i robovanja u ljubav, strahu, nadi, oslanjanju, želji, e, bojaznosti, e, upućivanju dove Allahu subhanahu wa ta'ala jedinu. Na to, se još nadograđuje šta ihlas u svim ibadetima. Znači ovo se sve bilo za srce vezano ovo kad se sve u srcu ustavili, na to se onda nadograđuje ihlas u svim vanjskim, je tako, svim vanjskim dijelima. Kao što je namaz, post, zekat, tako dalje. Da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu se ne pripisuje u tome drug i da nema ništa od ovih stvari za nekoga drugog od ovih stvari. Ništa nema ni za drugog. Samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Čak ni nekom bliskom meleku Allahu subhanahu wa ta'ala ništa se od ovoga ne smije pripisati. Čak ni odabranom vjerovjesniku, a kamo li nekom drugom poslije Ništa od ovih stvari se ne smije učiniti. Ni meleku od bliskom meleku, bliskom Allahu subhanahu wa ta'ala nije odabrano vjerovjesniku, a kamoli nekome drugom. A kamoli nekome drugom. I to je tevhid koji sadrži riječi i jake na'budu, o i jake nesta'in. Samo tebe, tebe, samo tebe na'budu. Ibadet, ta samo tebi čini. Samo tebi robuju. O i jake I samo od tebe pomoć Samo od tebe. Ovaj tevhid je početak i kraj vjere. Njegova unutrašnjost i vanjština. To je prva dava, prva stvar koju su pozvali svi vjerovjesnici. I zadnja stvar koju su pozivali. I prva i zadnja stvar koju su pozivali. I tu je značenje la ilaha illallah. Ovaj ibadet, to je značenje la ilaha illallah. Zaista je ilah u stvari božanstvo. A božanstvo je ono što, što je lur ono što se obožava. Ilah je božanstvo, a božanstvo je sve ono što se obožava, jel tako? Čemu se ibadet čini? U ljubavi, strahu, veličanju. Veličanju. Dakle, davanju, davanju ogromne vrijednosti, pažnje i sve vrste ibadeta, pokornosti i radi ovog ibadeta. Radi ovog ibadeta, radi ovog tevhida stvoren je sav svijet. Radi ovog tevhida, ovog, stvoren je sav svijet. I poslani su poslanici. I objavljene sve knjige. I radi ovog tevhida i po ovom tevhidu se ljudi dijeli na mu'mine i kafir. Sad li sad radi? Po ovom tevhidu se ljudi dijeli na mu'mine i na kafire. Na sretne stanovnike dženneta i nesretne stanovnike vatre. Što? Zato što smo malo prije pročitali stihove ovih mušrika, jel tako? Oni su potvrđivali rububije. Jel tako? I mnoga svojstva. Međutim, u ibadetu neke od ibadeta su posvećivali uz Allaha i još nekim stvarima. Uz Allaha i još nekim stvarima. još nekim stvarima. Šta te brati? A širk Allah subhanahu wa ta'ala dakle ne podrazumijeva da nekoga smatraš ravnim Allahu subhanahu wa ta'ala u svakom smislu. U svakom smislu. Je tako? Ne podrazumijeva da nekoga smatraš ravnim Allahu subhanahu wa ta'ala sa svih strana, u svakom smislu. Dovoljno je u jednom smislu da ga smatraš ravnim Allah. Gotovo. To je širk. Dovoljno je u jednom segmentu da još nekome izraziš i vade mimo Allaha subhanahu da, da insan bude mušik, da nas Allah subhanahu toga sačuva. Zato kažemo, priznavanje i prihvatanje zakona mimo Allahovog zakona je šta? Širk. Ali to je samo jedan segment. To je poistovjećivanje nekoga drugog sa Allahom samo u jednom segmentu. A to je da mu daš pravo da naređuje i zabranjuje. Da ohalavljuje i oharamljuje. A propisivanje zakona nije ništa drugo do ohalaljivanja i oharamljivanja. Šta Dakle, to je, to je ono što je bilo biti Iz ovog pogleda. Dobro. Sljedeće poglavlje, bojim se da, da, da će potraje sljedeći naslov. Čitat ćemo samo dvije fetve koji govori u suštini o tome da Allah subhanahu wa ta'ala pripada potpuna potpuno savršenstvo. U svakom smislu. Allah subhanahu wa ta'ala pripada potpuno savršenstvo u svakom smislu. Koje obavezuje njemu Allah subhanahu wa ta'ala da bude jedan u svom rububijetu, jedan u svom uluhijetu. I ovo tvrde svi muvahidi, svi oni koji su na tevhidu, koji ispravno vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. I oni tvrde da je batil bilo kako obožavanje ili uzimanje za božanstvo nečega drugog svega drugog što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. A obaveznost, dakle, ova stvar, da je Allah wa ta'ala da mu pripada potpuno savršenstvo. I zbog tog potpunog savršenstva pripada mu rububijet i uluhijet. I da je ispravno samo njemu i bade činiti i da je svaki drugi, svako drugo božanstvo koje se obožava da je to batil, to je vađib kako? Na osnovu čega? Na osnovu kojeg dokaza? To je vađib na osnovu razuma i na osnovu fitre i na osnovu šerijeta. To je vađib da tako bude. I to mora biti tako na osnovu čega? Na osnovu, kad kažem razuma, razuma, razum je srce. Tako. Na osnovu fitre, šta je fitra? Iskonske prirode na kojoj je Allah stano stvorio sve ljude. Na osnovu toga i na osnovu još čega? I na osnovu šerijeta. Dakle, sve ovo malo prije što smo govorili, to je tako na osnovu svih dokaza. Nema ni jednog dokaza koji govori drugačije. Da, da pojednostavim. svakog. Znači, nema ničega što govori suprotno ovome. Svi dokaze ukazuju da je to tako. I razum. I priroda. Ljudska priroda. Tako. A i šerijet. Svi šerijetski dokazi upućuju na ovdje imaju fese on je uzvišeni, dao sebi brojne blagodati i on ti čini dobročinstvo. Zaista to podrazumijeva, znači, to je, znači, on, ko on? Allah subhanahu wa ta'ala, dao ti je brojne blagodati i čini ti dobročinstvo. I to je, za, to proizilazi, znači, to što on tebi čini dobročinstvo i dao ti brojne blagodati, iz proizilazi to proizilazi, obavezno proizilazi iz onoga čime je on sebe popisao. Proizilazi iz savršenih svojstava Allaha subhanahu wa Jer Allah subhanahu wa ta'ala da nije savršen i uzvišen, ne bi tako bilo. Jel tako? Pa kad učiš Ar-Rahman Ar-Rahim, sjetiš da on nije Ar-Rahman Ar-Rahim, davno bi ovaj svijet propao. I nikoga više ne bi ovdje bilo živo i ničega. Šta to brati? Zbog savršenih svojstava njegovih je to tako. Zato što je on Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Wadud Al-Majid. On je sam po sebi moćan. I moć je obavezno svojstvo njegovog bića. Isto tako i njegova milost, i njegovo znanje i njegova mudrost. On nema nikakve potrebe za svojim stvorenjima, ni, ni u čem Ni na bilo koji način nema potrebe ni za kim i ni za čim. Subhanallah Allah nema potrebe za sobom, ni u kakvom smislu. Niti bilo za kim drugim. A opet je Ar-Rahman Ar-Rahim. I opet ti čini dobročinstvo neizmjerno i daje ti nebrojene blagodati. On uzviše. A nema nikakve potrebe, ni za čim. Subhanallah On je neovisan od svih svjetova. Vomen šekera fe innema ješkuru li nefsi. Ko zahvali, on u stvari sebi zahvali. Vomen kefara, ako bude nezahvalan, zanijeće Allahu je blagodati. Fa inna rabbi ganijun kerim. Zaista je moj gospodar neovisan, i plemenit. Pa on gospodar uzvišeni, on je, dakle, neovisan. I ono što ima od svojih savršenih svojstava, koje je sebi potvrdio, to su obavezna svojstva njemu. On uzvišeni mora imati savršena ta svojstva. To su obavezna svojstva njemu. I ona su obavezna uz njegovo biće ona, ova savršena svojstva su obavezna njegovom biću. On nema nikakve potrebe ni za čim. I ni u čem ni za kim. Pa njegova djela i njegovo dobročinstvo i njegovo postojanje je od njegovog savršenstva. On ne čini ništa zato što ima potrebu za tim. S bilo kakve strane. Mi nekad činimo dobročinstvo prema nekome zato što imamo potrebu za tim. Imaš potrebu da učiniš dobročinstvo, je tako? Da se izliječiš malo osjećajem da si dobročinitelj, je tako? Godi ti to. Raduješ se svom dobrom dijelu poslije toga, je tako? Jednostavno imaš potrebu za tim. A Allah nema ni... Dakle, čini dobročinstvo prema tebi bez ikakve potrebe nego on jednostavno čini ono što hoće. Zato što je on fa'alul lima čini ono, radi ono što on hoće. On ispunjava svoju naredbu. Sve ono što traži, to se mora ispuniti. Sve ono što hoće, to se mora dogoditi. Niko do njega ne može stići i niko mu ne treba pomagati i niko ga ni u čem ne može spriječiti i on ni u ne treba nikakvog pomagača. Nema on nikoga od stvorenja komu je pomagač. Nema nikakvog on zaštitnika od, od poniženja. Nema nekoga ko će ga štititi od poniženja. To se jednostavno ne može desiti. Tako govorio šehol Islam Ibn Taymi Rahmatullahi Druga fetva koja govori isto ovako o čem? Da je, znači, Allahovom biću su obavezna savršena svojstva i najljepša imena. Savršena i uzvišena svojstva Allahovom biću su obavezna i najljepša imena. I zbog toga da se samo njemu ibadet čini i da je to tako na osnovu čega? Razuma, na osnovu fitre i na osnovu šerijetskih dokaza. Kaže od posebnosti uluhijeta je potpuna savršenost. Sa u svakom smislu. Potpuna savršenost u svakom smislu. Nema nikakvog nedostatka. Nema Allah subhanahu wa ta'ala nikakvog nedostatka to podrazumijeva. Zbog toga je vađen da i ibadet bude samo njemu i ničemu drugom. Svo veličanje, svo poštovanje, je tako? Svo veličanje, svo uzdizanje, hvaljenje, dova, nada, oslanjanje, traženje pomoći, poniznost, apsolutna poniznost i apsolutna ljubav sve to pripada samo Allahu na osnovu čega? Razuma. Na osnovu šerijata i na osnovu fitre. Zbog čega? Zato što na osnovu razuma i na osnovu šerijata i fitre Allahu pripadaju sva ova savršena i uzvišena svojstva i on nema nikakvog nedostatka. Svaka to brez. Pa ako učini nešto od ovoga nekome drugom mimo Allaha, on je time toga drugog učinio sličnim Allahu subhanahu wa ta'ala. A on nema nikoga komu je sličan. A to je najodvratnije poistovjećivanje. To je najodvratnije istovjećivanje. I najneistinitije. To je najveća laž. Zato zbog zbog veličine odvratnosti poistovjećivanja bilo čega sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I zbog toga što je to krajnji zum i nepravda da se bilo šta što je Allah stvorio od njegovih stvorenja poistovjeti u bilo čemu. Znači bilo šta, ali i u bilo čemu da se sa, poistovjeti sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To je najodvratnije poistovjećivanja i najveći zulum. Jel tako? Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala to poistovjećivanje rekao da neće oprostiti. Ni za što drugo, ni za jedan drugi grije Allah subhanahu wa nije rekao da neće oprostiti. Ali je zato da nekoga poistovjeti sa Allahom u bilo kojem smislu. Zato rekao da neće to oprostiti. Iako je on sebe obavezao na milost. Pazite. Zamislite koliko je to odvratna stvar. Da se neko sa Allahom poistovjeti u bilo kojem smislu. Da on, Allah, iako je sebe obavezao na milost, rekao je da to neće oprostiti. Koliki je to volom. I koliko je to pogano i Od posebnosti uluhijeta je i Izražavanja ibadeta koje stoji na, na dvije stvari. Potpuna ljubav i potpuna poniznost. Ibadet, ova jacija što ćemo je klanjati uz Allahu pomoć, stoji na dvije stvari. Na potpunoj ljubavi i potpunoj poniznosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I to je potpuni rububijet. Prema tom obudijetu u kojem se razlikuju ljudi u stepanima te ljubavi i poniznosti, jel tako, razlikuju se, jel tako, kod njih u stvari ove dvije stvari. Prema razlikovanju ljudi u ibadetu, jel tako, intenzitetu ibadeta, u stvari oni se razlikuju u, po intenzitetu ljubavi i poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Shodno to ljubavi i poniznosti izražavaju i svoju svoj ibadet i svoju obudinu. Pa ko da svoju ljubav i svoju poniznost i poslušnost nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala istovjetio je Allaha subhanahu wa ta'ala sa nekim drugim u onom na što ima samo on Allah pravo. Ko ljubav i poniznost okrene i da nekome drugom mimo Allaha poistovjetio je toga drugog sa Allahom u njegovom pravu na taj ubudijstvo. A to je nemoguće, je tako? To ne može biti ne može sa tim doći nikakav šerijat. Nijedan šerijat koji je Allah objavio neće to propisati. I odvratnost toga se osjeća znači fitrom i razumom. Ali šeitani su obatalili fitru većine ljudi i njihov razum pobrkali, jel tako? I fesad učinili i odvratili ih od ovog tevhida. A ostali su na fitri samo oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala još prije propisao da će na toj fitri ostati na pravoj vjeri. Pa im poslao poslanike. tako? I objavljujem svoje knjige sa Sa onim što odgovara njihovim fitrama i njihovom razumu. Pa su prihvatili, znači, poslanike i knjige. Pa su time povećali svoje svjetlo nad onim svjetlom koje im je Allah subhanahu wa ta'ala još prije dao. Allah subhanahu wa upućuje na svoje svjetlo onoga koga on hoće. Sa ovim ćemo, sa ovim ćemo završiti. Za pomoć, koliko bude ežela života još i zdravlja, nastavit ćemo čitati ove petve. Pozoravam vas dakle, da ovo čitanje nije uvijek nešto posebno dinamično, pa ćemo pokušati da, da ne bude, znači da bude što kraće, da biste mogli pratiti. A i vi se malo prije toga odmorite kod kuće da bi mogli onaj da pratite da se okoristimo za Allahovu pomoć. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا قادت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا وكنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا اجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريق يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت فذا لن تفوقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني نتني صفيرا ونعيطا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قهرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا المطى أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا صافيا يكفي بروقا